Antxeta irratia. Entzun, esan adierazi. Antxeta irratia. Urtero urtero aur baten ilusio berarekin. Antxeta irratia. Euskaldunak garelako. Euskaldunak garelako. antxetadik nafarrora. Egun euskal irretetako eta antxeta irratiko entzule guztioi zer mogu zaudete hogeita bost honetan ondo, bueno, hostirala da, zorrek esan nahi du, ba, azte burua izateko gutxiago falta dela, eta dira hori beti albiste honak izaten dirak. Bueno, ordu batak jo berri dute, eta jarraian antxetatik Nafarro, Nafarroara egingo dugu jauzi antxeterratian. Nafarroara ba, ordu beteko saio hau Nafarroaren subiranotasunaren alde aldarrikatu zuten ehunka lagunen kontzentrazioaren berri eman behar dugu Nafarroa berri zaltxak berdinen errepublika eraikitzearen alde egin zuen ehunka pertsonak Lau mila deitzaien arabera eta bi mila gobernuaren ordezkaritzaren arabera, manifestazioa egin zuten larun bat honetan, irunean Nafarroaren iraganeko subiranotasuna eta etorkizuna aldarrikatzeko. Nafarro berri zaltza dinamikak deitu zuen mobilizazioa, mila bosteun eta hogeita bateko matxina da herrikoia gogoratzeko, sei eta nabiatu ziren, ba, Antonio plazatik eta armada etorbidea eta janguaz eta Miranda zeharkatu zituen foruen plazan e, amaitzeko. Bertan, Nafarra berri zaltxako Joseba Konpainzek eta Amagoia Susperregik manifestu bana irakurri zuten, alde batitek e, Konpainzek nabarmendu, zuenez, ba, gaur Nafarroa gorri eta intsumisoa, usarta eta komprometitua urduria, eta inkonformista, bere etorkizuna erabakitzean sinesten duena eta konfiantza duena mugitzen ari da bizirik dago, eta ziur gaude gero eta gehiago garela, berdinen errepublika bat eraiki nahi dugunak honen arira datozen urteetan jokatu nahi dugun partida Nafarroa Nafarrek nahi dutena izatea dela azpimarratu du konpainsek. Irurogeita emesortziko erregimenari eusten dioten beldu randiena den partida da, ezer alda ez dadin, izan ere, neka ezinak garela badakite eta inoiz ez diegu gure errebeldia oiua isilarazten utziko. Azpimarratu zuen konpainsek. Bestalde, amagoia susperregik azpimarratu zuenez, manifestazionekin ez da ezer amaitzen. Mila bostun eta goita bateko matxina da gogoratzeko mobilizazioekin aro bat berri, hasi, aro berri bat hasiko dela, Nafarroaren subiranotasun osoa berreskuratzeko mm, borrokan. ba, bilatu den jendetzak, bezu bat bidali digu, ondo heldu dio, eta indarrak, eta kemena ematen digu, ba, aurrera segitzeko. Jeikidari, nauzadia. Zan eta izango ditugu nik uste segitzen badugu egora berdin hortan beti. Beti izan ditugu, ez? Eta zer ez, data berezi hauetan, bosteun urte, iruñako herritarrak altxa zirenetik. Ei, bai, klaro, noski baiet, asko gainera, Azteko niretzat garrantzitsunetarikoa e, eh, euskararen aldarrikapena. Bara, ia dela ja euskara osoan, euskara, osa, nafarra osoan euskara ofiziala izatea. Amaitu da orua, sentimendua, ez behizan zabaldua, altxabea da. betza, ba, ezin bertzeko tresna dela gure bizi baldintzako betzeko, ez? E, gure zerbitzu publikoako betzeko, langileen lan baldintzak hobetzeko baita ere, eta gure kultura eta gure hizkuntzaren egoera ere hobetzeko tresna dela, ez? Gure zepe, ba, aizango da Ez dakit, ni beti haitu izan dut, herri beratik etruko zela aldaketan afarrora, e indarrakin, gureakin batuz. Ea asmatzen dugun zer egin, hori da, kontua. Intentzioa hori da, ez? espero dugu baiet. Eh. Esperantzaino y Cetagalte. Estamos preparados para revelarnos hace muchos años. Llevamos prácticamente toda la vida, que son bastantes años, en la pelea. Urako ez dakit, giro, giro polita, espaldian ikusten esena, ez? Garaia irun hauetan, eh, jo, eskertzen da berriz mobilizazio hauek eh, egitea eta berrizpistea jendea eta altxa dadila eta mugitzea. Eh? Herritarren eskubideak eta bizi baldintzak errespetatu eta bermatuko dituen herri libre batean bizi nahi dugu. Hogeita bat garren mendeko Nafarroa eraiki behar dugu. Gure bizi baldintzak hobetzeko tresna da. Buru jabetza askatazima da. Bueno, ba, entzun dituzu, eh? Nafarroa berri zaltxak eh, antolatu zuen manifestazioan, bueno, ba, Joseba Kompainz eta eh, bueno, amagoia susperregi bozera maiak baita, bertaratutako hainbat eh, eta hainbat herritarren adirazpenak ere. Gai ez aldatu, zorotara, amasei mila euroko isunak ordaindu behar izan dituzte, altxasun mobilizazioetan parte hartzeagatik, ba, bueno, e, parte hartu dituzten, e, parte hartu duten eh, herritarrek. E, Altsasuko izunen taldeak elkarretaratze bat egin zuen pasaden larun batean Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkaritzaren parean eta elkartarretzean parte hartzeagatik izundu dituzten hogeita hiru lagunen egoera salatzeko. E, orotara, amasei mila euroko izunak ordaindu behar izan dituzte. salatzeko jasotzen ari ditugune eh, isun politiko guztiak. No, azken urtetan jaso dira isun politiko pila bat, mozal legea ezarri ezarri areta gehiago, ze gaur egun, identifikaziori gabe, argazkiri gabe, eta bakarrik guardia zibilaren hitzarekin, ba, isuna jasotzen dira, bueno, pues, bereiek nahi duten moduan. Hogeita iru pertsonek jaso zituzten hogeita ma bizun, e, eh, kaina eta maiatzen egin ziren eh, mobilizazio baten e, batzen batik, Eta berriz ere, aurten, eh, urtea bukatu baino lehen, berriz ere jaso ditugu izunak mobilizazio berdinengatik. Eta hori iritsi da izatera, hogeita bat mila euroko kantitatea. Osea, da, itogarria, argi dago nahi dutena dela, ba, jendea etxean geliegotea eta beraien eskubideen gatik eh, ez borrokatzea. Eta hori, ba, izunen taldetik jarraituko dugula borrokan, eta laguntza eta babesa eskeniz ba, lanean edo bere idien gatik borrokatzen duen orori. Frankismoan lan esklaboan ibili ziren agaitortzeko egia justizia eta erreparazioa eskatzen dute sindikatuek. Eh, memoria demokratikoaren lege berrian Nafarroan frankismo garaietan hainbat azpiegitura egiten ibili ziren milaka esklaboen aitortza eskaera egin dute sindikatuek eta elkarte memorialistek gaur elkartaratze bat eh, deitu dute Espainiako gobernuak Iruinean duen ordezkaritzaren aurrean ba, goizeko amaika terdietan egin dute e, elkarretaratzea. Mila bederatzireun eta hogeita maseiko, ustaieko estatu kolpearen ondoren langile klasearen aurkako errepresioak gradu, handi lort, gradu handia lortu zuen Nafarroan, bere alako gerra ostean agertzen den panorama suntxitzailea da, sindikatuak elkarteak eta alderdiak legezkan kanpo utzi eta jazarri egin zituzten, eta horre kultura sindikala eta herri klaseek eta langileek parte hartzeko, elkartzeko, eta isialdirako zituzten moduak, ba, deusestatzea ekarri zuen, esplotazio erregimen basatiaren mende baitzeuden. Horri esker frankismotik, erauzitako elite berri eta zaharrak eroso aberastu ahal izan ziren. Nafarroan, hogeita, maika, hogeita bat mila laureun eta berrogeita sortzi langile bortxatu, eta, bortxatu daude, horien erdiak baztan bidasoan edo, erronkarian mugako eh, gotorlekuak eta mendiko errepideak eraikitzen parte hartu zuten, eta aldi, bare, aldi berean eraikuntzako langileen euneko berrogeita tamarra ziren. Trenbide azpiegituren eraikuntzak ere eskulan bortxatu ugari xurgatu zuen altxasu gazteiz, eta kastejon zuera. E, bueno, estatu frankista eta haren erakundeak izan ziren onuradun nagusiak esklabolanaren ondoriozko gainbalioak ateratzeari dagokionez. Sektorea nazionalizatu ondoren armada bera edo renfe kanpoan. Gaur memoria demokratikoaren etorkizuneko legearen aurrean egia justizia eta erreparazioa eskatuko dute. Lan esklaboaren errealitaterako ere Ere bai, e, eskaera hori, lehenik eta behin Espainiako estatuari eta egungo gobernuari erantzukizunak hartzeko. Eskatzen, e, eskatzean oinarritze, oinarritzen da, Nafarroan hainbat azpiegitura eraikitzeko lan esklaboaren zuzeneko erabilera albidetu zuen beharrezko engranaje legal eta instituzionala ez hartzeagatik. Bigarrenik, enpresek, proiektatzen diren ongileen iruditik lan esklaboaren koiuntura e, aberastu zirela eta gaur egun etenik eh, eh, langile klasearen prekaritatearen eta osasunaren bidez zabaltzen jarraitzen dutela adierazi dute. Sindikatuen arabera, Horimenaren lege berriak iruñarri hauek izan behar ditu oinarrian, hots, elkarte memorialistak azaldu dituztenak, eta gaur ere, ba, sindikatuek adirazitakoak. Ez dituzte onartuko alaber, ba, frankismoari eta haren eliteei buruzko jarrera errevoltistak, erregimen frankistari karga kriminala kendu nahi diotena, diotenak porrot egin nahi duten politika ekonomikoak, ez eta mila bederatzerun eta hogeita maseiko ustaileko estatu kolpetik aurrera egindako errepresio eta ezabatze fisiko sistematikoa ere. bueno, ba, labek Euskal Preso eta Ieslari politikoen etxeratzea eskatu zuen e, Iruñeko kaleetan. Azken aldian modu positiboan baloratzeko moduko gauzak gertatu dira Euskal Preso politikoen egoerari dagokionez, atibidez azken hilabeteetan preso batzuk Euskal Herriatu dituzte eta beste batzuk haien etxetatik gertuago dauden espetxeetara hurbildu dituzte eta pasaden astean burlatako gazte bat eh, bere herrira bueltatu zen. Hainbat urte erbestean igaro ondoren. Esan bezala lab e, sindikatuak ontzat jotzen ditu hol alako gertakariak eta kalean egindako lanaren ondorioz datozela pentsatzen du. Aldarrikapena da etxean eta bizirina ditugula, bai ematen ari direla urrats batzuk gerturatzeak, Euskal Herriratzeak, baina bueno, ez dira urrats nahikoak, orduan estatu espainio eta frantsesari eskatzen diogu eskepzio eh, politika honekin amaitzea, guztiok etxean nahi ditugula bizirik eta eta hori aldarrikatzera etorri gara. Eh, beste aldeti bueno, aipatzea ere bai, aste hilabete hauetan, egon dela lanketa berezi bat enpresetan, eta, bueno, deialdia ere luzatzen dugu, ustaileran iruan sare herritarrak egingo duen manifestazioan parte hartzera, eta hori, pues, langile klasea ere bai, presoen aldeko aldarrikapenak, eh, ez bakarri lan zentroetan, baizik eta ere kaletara eramateko animoa egiten diegu, eta bueno, guztion artean lotu, lortuko dugula. Bueno, ba, burlatako udalak eh, gaztetxeri bere urte hurrena jarritako oztopoak eh, salatu zituzten pasaden larun batean. Burlatako udalak gaztetxeri bere irugarren urte muga ospatzeari jarritako oztopo eta debekuak salatzeko manifestazio jendetsua izan zen eta gaztetxo gaztetxekoek salatu zutenez, baudal instalazioak erabiltzeko eskaerak ez dute erantzunik eh, jasotzen. Poliziaren presentzia itogarria omen da eta udaltzengoa gaztetxean sartu da behin baino gehiagotan. Politika egiteko askatasuna aldarrikatu dute. Azken asteetan kaletan egon gara, gure goera lau hauzetara salatzen. Bankarta, eskuorri, kartel, batzan informatibo edo bando herrikoien bitartez azkeneko hauek kentzeko agindua eman duelarik alkateak. Izan ere, azken hilabeteetan debekoa, entzungorkeria eta jasarpena jaso dugu udalaren partetik. Udalaren espazioak erabiltzeko egindako eskareak ez dute erantzuni jasu. Antolatu ditugun ekimen eta jardueretan presentzia poliziala ugari izan da. Identifikatuak izan gara, udaltzainak gaztetxera sartu dira baimenik gabe eta gainera aurreko astean gaztetxeko sarbidea itxi ziguten jarrera hauen oinarrian dauden bi hauzi malgaineratu nahi dugu. Batetik, gure espazioa den gaztetxea erasatua izan da, erabileraren gaineko muga arbitarriak ezarriz. Eta bestetik, espazio publikoaren erabilerako irizpide politikoak erabili ditu burlatako udaletxeak, gazte asamladari hauen zerbide aukatuz. Azken finean, burlatako gaztetxea, jokoz kanpo usteko asmoargia da. Gaurkoan, ospakizun baten dezeustapen arbitrarria izan da, baina bihar batek dakit. Zer izango da hurrengoa? Utsiko aldugu espazio politiko eta sozialen aurka erasoak aurko katasunik gabe aurrera dezaten? Honerarira maigaineratu nahi dugu, hemen jokoan dagoena, ez dela zoile gaztetxe baten aurkako eraso bat, ala ospakizun soil baten debekoa. Hortik aratago, askatasun politikoen aurkako erasoldi baten aurrean kokatzen gara, antolakuntze bide bakartza dugonontzat, konfrontatzea hilala bizikoa dena. Gauzak onela, ezinbestekoa zaigu politika egiteko askatasuna aldarrikatzea eta langileen kontrolpeko espazioen gaineko jarduna normatasun osoz aurrera namateko baldintzak sortzen. Azki da, ez gaude udalaren arbitrerotasunaren eta partzialtasunaren biktima izateko prez. Bide honetan, gure partetik jardun politiko, sozial eta kulturala burutzeko, gaztetxearen erabilera bermatu eta espazio publikoen sarbidea eskuratzeko, hasi dugun borrokan jarraituko dugu. Azkatasun politikoak edatu, gaztetzea defendatu. Gola burlatako gaztetzea! Elak sefora auzitara eramango du, inarrizko eskubideak urratzeagatik eta eun mila euroko kalte ordaina eskatuko dio. Elako eun sindikalistak Elkartu dira gaur eh, Seforaren bueno, Seforan greba egiteagatik jazarpena, jazarpena sufritu duten langilei euren babesa dirazteko. Gogoratuko duzuenez, elako bi ordezkarik kaleratu zituen Seforaken grebaren inguruko bideo batean parte hartzeagatik. Elak eh, oinarrizko eskubideak babesteko demanda jarriko dio Seforari askatasun eskubidea eta jarduera sindikala urratzeagatik eta eun mila euroko kalte ordaina eskatuko dio enpresari. Orain ja urte eta piko, hemen geneukan gatazka irekia e, eh, eta bat beren lan baldintzako betzeko, greban geunden e, denda honetan eta moreako dendan, eta, bueno, zeforak ez du ulertu e, negoziatzeko eta greba egiteko eskubide fundamentala daukagula langileak eta delegatuak, eta e, azkeneko egin zuen gauza izan zen kaleratu, e, bideo protesta bat eh, parte hartu zuten langileei, delegatuei eta beste zenbait greban zebiltzaten langileekin. E, mantentzen dugu gatazka, kaleratze eta sanzio guztiak eh, epaiketan dauzkagu demanda jarritak eta gaur egin nahi duguna da aurkeztu sartuta daukagula demanda bat oinarrizko eskubideen e, urraketaren kontrako, e, seforaren kontrako demanda bat. Eskatzen dieguna da, konpensazio ekonomiko bat, e, eun mila eurokoa, ze ezin dugu utzi enpresa batek e, pentsatzea eta onat emantea greban egondako delegatuei eta langilei kaleratzea egitea normal normaltasunarekin egitea eta hortan gelditzea. E, hemen e, normaltasunarekin egiten dena beste enpresatan, ambito bat irekitzea, negoziak eta egiteko eta dena, prozesu horretan enpresan normaltasunarekin deitzen gaituzte, deitzen egiten dugu, zeforak inoiz ez du egin. Azera batean jarri zuen demanda bat greba ilegala izanaz galdu zuten eta guk irabazi genuena, e, gero arbitraje batera iritsi e, e, ginen, baina ez da ziren eseri, orduan, enpresaz du mugimendu bat ere egin, kaleratzeak eta demandak sindikatuaren kontrako eta langileen kontrako demandak sartu ezik. Bueno, eta berriro ere gaia zaldatu ekainaren hogeita sortzi LGTBIQ arrotasunaren eguneroko lizarrako egitaragua aurkeztu dute, Lizarraldeko EO Sortzi Herri Plataformak aurten arrotasunaren egunaren bueltan egingo dituen ekimen eta mobilizazioak iragarri ditu normatibizatzen eta merkantilizatzen dituzten ereduak, pink washina eta etero aragua salatu eta desio eta identitateen ikusgarritasuna aldarrikatuko dituzte. Ekainaren hogeita sortzia presidenteo gure egunerokoa ere politizatu dugu eta borroka eremu bilakatu dugu. Geroz eta zenagoa da arauna gusitik kanpo kokatzen garen ona hotza. Askotariko eremuetan leherketak eragiten dihar dugu eta geroz eta gehiago gara gure gorputzak praktikak eta harremanak etero araua zaske bizitzeko borrokan segitzeko autua egin dugunak. Elkarrekin eta plazerrez. Ez gara kabitzen zuen markoetan eta kategorietan, ez gara kabitzen zuen anistasunaren diskurtso utxaletan. Subjektu politikoak gara eta arrakalatzen ari gara sexualitate hegemonikoa eta horrek eusten duen sistema neoliberala. Korputzak, plazerak eta lurrak ere iten ari gara herri feminista bat eraikitzeko. Bizirauteko arauak ez obeditzen ikasi dugu. Desobedientziaz berreskuratu ditugu kaleak eta gauak eta apurtu ditugu itotzen gintuzten armairua beraz, desobidientzia jantziko gara datozen garai latzetan ere. Kaleekintza, oiu, musu eta koska bakoitzen gain dituko dugu beldurra. Lehertuko dugu etero aragua. Eta plazerrez egingo dugu gainera. Horregatik, ekainaren hogeita sortziaren bueltan, hainbat jarduera antolatu ditugu eogeita sortzi, herri plataformaren izenean. Ekainako hogeita lauean, zazpiretan, zinegoak LGTBIQ+, jaialdiaren lagun metraien proiektziora gomidatzen zaituztegu, Los Janos kulturgunean. Ondoren, zortzitarritan, orma irudi kolektiboa margotuko dugu Lucio Plaza. Larun batean, ikainako gaita zei, amaikaterritan, drag experience, drag munduan, murgiltzeko hitzaldia, albina estardaztekin, gazteriaren etxean arratsaldeko lauretan San Martinen parantzan LGTBIQ+. Gunea irekiko da manifestaziorako materialen prestaketarako eta ondoren horbertan, bertan bogedantza ikastaroa egongo da anuar daimonekin. Zazpitan manifestazioa aterako da udaletxetik, niaragua batukadarekin. Hau amaitzean, kontzertuak egongo dira San Martinen parantzan. Zaunkak, paulantropiak eta lastipeksek joko dute. Lizarrako jarduerekin amaitzeko, igandean, ekainako geita dozpi, kuir joga saioa izango dugu linearekin Los Llanos parkean, goizeko amaiketan. Eta arratsaldean, arratsaldeko zazpiretan, Rafiki film luzea proiektatuko da, zinegoakena, Los Llanos kulturgunean. Normatilizatzen eta merkantilizatzen gaituen eredua irautzeko, pingosina lertzeko, sistemaren erreprodukziorako beharrezkoa den arauekin apurtzeiko, gure desio eta identitateen ikusgarritasuna aldarrikatzeko, guztia kolokan jartzeko, transmarikagi poioak lehen leherrora. Bueno, ba, kulturari dagokionez, Nafarroan eh, barna, bire egingo dute, txilmafia, ibilbedi, monte del oso, nahiak nahi, edota egoan taldek, kultura departamentuak, astapenetan dauden hainbat talderen emanaliak antolatu ditu, Uda honetarako Bira Nafarroan Barna izeneko programan guztira amazazpitalde eta artista arituko dira zuzenean, hogeita marrerritan, ekaina eta urria bitartean. Bueno, egitasmoak eh, zuzeneko musikaren programazioa bultzatu nahi du, Nafarroa osoko espazio eszenatokietan eta aldi berean foru erkidegoko talde berriei aukerak eman nahi dizkie egitaragua osatzeko hogeita bostalde eta artista aukeratu zituzten hainbat estilori lekua eginez tartean popa, roka, trapa edo flamenkoa aukerak eta hori programaren emanaldietako bat izateko interesa zuten udalei helarazi zieten eta beraiek izan dira beren herrietan arituko den talde edo artista aukeratu dutenak baita data ere talde bakoitzak gehienez bi emanaldi eskainiko ditu aliketa talde gehienek parte har mm, dezaten. E, parte hartzaileen artean egongo dira besteak beste Ibilbedi, Moises de no, no duerme, Chill Mafia egoan, Sukai Lemon eta talde tal edo Los eh, Flamingos. Maia Murua galankideak Ibilbedi taldeko musikariak elkarrizketatzeko beta izan zuen. Entzun dezagun elkarrizketa. Ba, Nafar batik, datorkigun ibilbedi talderen disko berrian jarriko dugu gaurkoan gure begira da, bost lagunek osatzen duten e, talde honek, bere bigarren lana argitaratu baitu, beltxarga beltza deitzen da, eta lan honi buruzko argibide guztiak biltzarren, ba, taldeko kide den, ibai osinaga deitu dugu, eta telefonaren bestaldean dugu, gaixo, arratsaldeon. Arratxaldeon, gaixo. Ibilbedi taldeko kidea zaitugu ibai eta orain dela gutxi sortutako taldea ere badela azpimarratuko dugu, ez? Dakidanez, aurten hiru urte beteko baititu Ibilbedik. Bai, bueno, ia da e, duela justo, bai, 2018ko e, udan hasi ginera elkartzen, baina talde bezala 2019an e, hasi ginen e, bostak elkartzen. Beraz, askotan galdetzen digut elgarrizketetan, ea, eh? ah, 2000 eta emezortzi edo 2000 eta izan zen e, eh, asiera. Orduan bai, asiera, asierako kantu hoiek igual 2000 eta dira, baina taldea berez eh, bai. mhm. e, 2000 eta bai. Eta EPE honetan bi disko argitaratzeraino ikusten danez e, ba, erritmoa oso azkarra duzu taldean barna? Bai, eta Eta ia esan nahiko modu naturalean, eh, izan da, ze e, nolabait guri ere pandemiak lagundu haitu pixka bat eh, denbora, denbora gehiago izaten, orduan, e, eh, dioz, oso azkar joan dela dena, baina ia da denbora asko izan dugula bakarrik egoteko eta kantuak egiteko. Orduan, e, ba, irudi hori, bi disko, bi urtetan asko dela eta bada, baina baina hori ez gure e, eh, bon, izan dugu denbora denbora asko gauzak eh, gauzak lantzeko. Ze morekin zego gogorekin eh, sortu zenuten taldea. Ba, Ibilbedi sortu zen pixkat, eh ni aurretik e, altzaturekin, e, eta duela ia urte nire ama zen du zen eta pixkat, e, ba, dolu prozesu hori edo eh, zakit, eh, arintzeko eta bizkat lantzeko, eh, hasi nintzen kantuak iazten. Hora, galerari buruz eriburuz eh, iazten hasi nintzen. Eta ametsaran guren, e, taldeko saxofonista eta, bueno, ere e, eh, diskonetan, e, eh, berak ere, bueno, egoera, bera, egoera txar batean zebilen ere gara horretan, eta bueno, elkartzen hasi ginen kantuak egiteko. Orduan pixkat izan zen eh, gure arazoei e, eh, irten bide bat eh, bilatzeko edo bolako, bai, nolabait guri geure buruari laguntzeko sortutako zerbait, ez? Mhm. Eta gero ba, aurrera, aurrera ingenuen, eta ba, pixkanaka, pixkanaka horretan gaude. Gorpuzten joan da, ere, taldea? Hori da, mhm. hori da, bai. Bai, eta nabaritzen da ere igual diskonekin e, eh, ozaki, taldea sendoagoa dela. Azen finean, hasi ginenean, e, bo, esan duan bezala, ba, eta eta biok nahi genuen pixkate eh, genituen arazo eta e, genituen bai, arazo irten bie bat aurkitu eta hori kanporatu pixkat eta bostak elkartzen hasi ginenean, ba, horri pixkate forma ematen hasi e, Beltxarga beltza, deitzen da zuen eh, bigarren disko hau, e, zer erra nahi du, beltxarga beltzak, badu, erra nahi berezi bat? Bai, e, eh, beltxarga beltzaren teoria irratian entzun nuen, duela urte bat, izan zen 2008ko txagian edo, eta interesgarria egin zitzaidan, ze momentu horretar arte genituen kantuek bate egiten zuten ideia horrekin, eta egin besteak ere bat egin zuten. Eta bizat ideia hori da eh, Nasim Taleb, filosofo, libanoko filosofo eta pentsalari baten teoria bat, berak eh, batez ere erabiltzen du termino ekonomikoetan eta, bueno, eh, gertaera ekonomiko eta zitze egiteko. Eta pixkat hola laburtuta, ba, beltxarga beltzak dira gertatzen diren gauzak, Eh, gertaera batzuk, egoera batzuk, espero ez ditugunak eta printzipioz e, errealak, oza, gertatzen aldirenik ere ez dakigunak, orduan e, espero ez ditugun gauza batzuk dira, baina behin gertatu direla eta behin e, errealak direla, ze ikusten aldituzu eta ulertzen aldituzu, ba, horiek ulertzeko atzera pausoak egin behar dira. Orduan, eh, orduan atzera pausoiek egin da, ba, ulertzen duzu zergatik gertatu den hori. Orduan pixkate horren buelten da disko, disko guztia. Bai, eta kontzeptu horren gibilean esango dugu, ba, joko bat ere egin duzuela, e, eh, beltsarga batekin hasten baita diskoa eta beltsarga birekin bururatzen eta mm, lehen aulertzeko azkenera jo behar dugulako. Hori da, hori da, eta hori zen bizkati ideia, lehen dabiziko beltsarga hori ulertzeko, e, ze bada alderantziz e, jarritako audio bat, hori ulertzeko e, aurrera egin behar da, kasu honetan, eh, kasu honetan aurrera, baina bueno, atzera eta ulertu behar da disko guztien, zun berda disko guztia, e, azken beltxarga hori, beltxarga bi ulertu alizateko. Oran pixkat, e, zirkularen ideia horrekin geunden, ez? Eta kasu honetan e, idatzi ditugun kantuak guk ere arazoiek eta gertaera horiek ulertzeko batzera ba, egin behar izan dugulako eta eta atzera pauso hiek egin aurrera egin izateko. Zu eta ametxen artean idatzi dituzte kantuen letra guziak? Bai, hori da. E, lehenengo diskoan e, eh, ala egin genuen ere, pixkat, e, eh, bueno, pentsatu gabe ere, bakoitzak idatzi zituen gauza batzuk, eta denak nik kantatu nituen aurreko diskoan, eta honetan, e, pixkat aldatu dugu ideia hori, eta metxeke idatzitako kanta batzuk berak kantatu ditu ere bai. Orduan e, horrek kustut ematen digula, zakit, interesgarria da, ze bakoitzak badu idazteko modu bat, eta aldi berean ohartu ginen e, ba, letra guztiak bai ametxenak eta bai nireak bazutela antzeko antzeko zerbait e, ideia ideia man komun bat nola nolabait eta bai interesgarria zut polita dela erritmo aldetik, eh, estilo aldetik, eh, nola deskribituko zenuke lan hauzuk? Ba, etiketen gauza horrekin eta estiloen gauza horrekin, bo, nik baitut ere barne zabaidak, ez dakit osongi gauzak definitzen, baina uste dut, e, bueno, pop kantuak direla, pop nahiko lasaia eta, bueno, esan izan digut ere beste, beste elkarrizketa batzuetan, igual, e, ornamenturik gabeko gabeko popa dela, e, popa nahiko naturala, eta hor dago nik uste gakoa, zerbait eh, nahiko, nahiko simplea eta soila da, eta, eta bueno, nahiko lasaia. Ba, osongi, Ibai, eskerrik asko gure dei hartu Bai, eskerrik asko zuri. eskerrik asko zuri. ba, kulturaren ostean eh, kirolari dagokionez bi kontutxo, aipatu barritugu. Eh, bi urte lesionaturik egon ostean, Sergio Fernandez atleta barainain, diar, barainain darrak, ba, bueno, Espainiako txapelketa absoluturako bueltan da. Eh, Europako txapeldun orde eta sei aldiz e, laureun metro ezidunen txapelduna izan denak geta, getafen jokatuko den Espainiako txapelketan parte hartuko du bueno, e, eh, 2000 eta meretzean dojako mundiala jokatu ostean, min hartu zuenetik, ba, ordutik ez da guzti osatu, eh? eta ez da nafar bakarra izango, berarekin batera, Asier Martinez, esi jauzilaria eta nerea bermudezek parte hartuko dute, biak e, grupo empleo pamplonako taldeeko atletak. Eh, osasunak aurtengo denboraldiko ba, e, erabiliko duen kamiseta aurkeztu, aurkeztu du, 2000 eta mazazpi eta 2000 eta urtean erabiliteko beren oso antzekoak dira eta kamiseta klasiko mitikoa eta Nafarroaren armaria soinean daramana da. Horrezain, osasunak Lukas Olazaren gatik, zeltako batzelariagatik galetu egin du eta Manu Sanchezen operazioa ba, guztiz zeildu da. Errealak jokalaria fitxatu nahi baitu eta, bueno ba, e, Txolo Simeonek, ba, berarekin denboraldi aurrea prestatu nahi baitu. Bukatzeko Santanderreko razinek eneko satrustegi nafarra sinatu du eta datorren denboralean, bueno, ba, e, lehenengo federazio mailan arituko da jokalarina fartarra. Eta kirolaren ondotik, jarraian gure lurraldearen barrenaren seigarren pasartea entzutera igaroko gara. Ursuatarren dorretxeari jarraiki, Ursuatarren leinuko pertsonaia berezi baten aventura amerikarra e, landuko dugu gaurko saioan. Aurreko saioan, leinuko hainbat izen ezagutu ostean, ba, gure lurraldearen barrenaren seigarren pasarte honetan bakar batean zentratuko gora. Eh? Pedro Urtsuan, Tristan Urtsua eta Maria Armendaritzen semean. Ameriketara emigratu zuen eta Bea, entzun dezagun gaurko saioa. Antxete gratiko historia podcasta. Gure lurraldearen barrena. Bebidasoa inguruko paisaiaren historia ezagutzeko txokoa. Antxeta irratian, Josu Narbarte Hernandezekin. Bai, Pedro Urtsua eta bere nemesia esango genuke, Lope Agirre, biak izan baitziren abentura berezi bateko ba, partaide. E, eh, nola baita ingo dugu eta kokatuko dugu berriro entzulea, eh, nor zen Pedro Urtsua, zeinen eh, semea, semea zen? Bai, Pedro Urtsua mila bosteunda hogeita urtean jaio zen, e, Urtsua dorretxean, arizkunen, baztan bailaran, eta dorretxe horretako jaun Tristan Urtsuaren eta bere emazte Leonor armendaritzen semea zen. Mm -hmm. Etzen san mezarrena izan, semezarrena Miguel beranaia izan zen, eta beraz Miguelek eh, hartu zuen oin ordeko dorretxea. Eta garai hartan, amasigarren mende horretan, ba, nobleziako bigarren, hirugarren eta barreko seme guztiak bezala, ba, Pedrok bere, bere bizi modua bilatu behar izan zuen karrera militarrean. Mhm. E, ez dakigu oso ongi zergatik hautatu zuen karrera militar hori ba, indietako e, jabetza berrietan egitea. Mm? Hm? Uh mhm. -huh. Espainia, ba, tira, ama bosgarren mendearen bukaeratik ari zen eh, Ameriketako lurraldeak kolonizatzen, e, pentsatu behar dugu, ba, urte haietan bertan, ba, bai Pizarro Perun eta bai Cortez Mexikon ari zirela, ba, e, tokiko gizarteak eta egitura politikoak konkistatzen, mhm. eta testu inguru horretan, ba, Pedro Urtsuak e, hartu zuen autua bertara joateko. Nafarroa ere, ba, mila bosteun da hogeita batean behin betiko gelitu zen gaztelaren menpe, beraz, ba, ate administratibu guztiak irekita zeuzkan ez da. Bai. Gainera, Pedroren familia, urtsuatarrak mondarren bandokoak izanik, ba, gaztelaren aldekoak ziren, eta beraz, ba, gaztelako administrazioan seguraski konexionak izango zituen. Aukerak zituen orduan, bueno, ba, ba bere aventura, ba, gauzatzeko ez, Ameriketara jatu zuen. Hori da. E, badakigu iritsi zela, mila bosteun da hogeita marreko amarkadan, edo berrogeiko amarkadan, Granada berriko erresumara, Granada berriko erresuma, lotuko genuke gaur egun Kolombia, Panama, Venezuela inguru horrekin. Izan mhm. zen e, Espainiar jabetza garrantzitsuenetariko bat mundu berrian. Eta etzen, etzen iritsi esku utxik izan ere, e, erresuma horretako gobernadorea, Miguel Diez Armendaritz, bere osaba zen, bere amaren anaia bai, mhm. ura ere nafarra, eta ba, badirudi ongi, ongi hartu zuela, ardurak eman zizkiola, ba, xera batetik, e, bai, Kolombia, gaur egun Kolombiako lurrak diren oiek ba, pazifikatzeko, bertako indioak menpean hartzeko, e, bai administrazio Espainiarra egonkortzeko, bai eta ba, bide sareak, e, iri sareak e, egonkortzeko, ezta. Eta beraz, ba, Pedro Urtsuaren lehenengo etapa Ameriketan, ba, gaur egungo Kolombia inguru horretan, Bogotaren inguruan gauzak izan. Em, esan beharra dugu, ba, lurralde horietan bere arrastoak gelditu dela. Izan ere, Kolombian badago gaur egun, Pedro Urtsuak fundatutako hiri bat. Eta gainera izenak, bueno, zure ezagunak egingo zaizkigu. Bai, Pamplona iria sortu zuen e, Kolombian, oraindik izen hori dauka, Pamplona eta ondoan dagoen Pamplonita. E, irurogei mila biztan lehen guruko herri bada gaur egun, hiri bueno, koskor bat. Bai, bai. Mila bostunda berrogeita bederatzean fundatu zuen. Bueno, eh, irun bezalakoa, bezan, bueno, eh, bizan leheri dago Bai, gutxi bera, bai, <laughs> bai, bai. E, oixe, mila bostunda berrogeita bederatzean fundatua, beraz, badauka historia pusketa bat, Pedro Urtsuaren ekimenez, eta ordutik ba, e, ba, bueno, ba, provintzia iri bezala garatu da, balen da bizi, Nafarro, e, e, Granada berriko erresuma horretan, eta gero, ba, Kolombia independentean. <laughs> Eta ez da bakarra gainera, badago beste eh, herri edo hiri ezagun baten izena ere. Bai, handik urte gutxira, ba, espedizio bat egiten ari zen, e, Muza Indiarrak pazifikatzeko, bogotatik e, eh, egoaldera, eta bat ira, kanpaina horren joanean, ba, beste hiri bat fundatu zuen, tudela. Bueno, beraz, esan dezakeguna argi da, San Ferminak bakarrak eh, Euskal Herriko Iruña, eh, bueno, ba, Pamplona irikoak edo iruña irikoak, baina ez da, iruña ez da bakarra. Ez, ez, ez. San Ferminak bai. ere. E, horrek erakusten digu, ba, bueno, Pedro Urtsuak bere jatorri nafarrori ba, nabarmentzen zuela, ez da? Ez hori bakarri baizik, eta baita bere, bere lotura familiarrak e, gogoratzen alin bazara, aurrekoan aipatu honun, bere ama eh, Leonor Armendaritz tuteran, jaioa zela. Bai. Beraz, tudela hiri horren e, izena ba agian hortik letorkioke, ez da? E, bai. amaren oroitzapenetik edo dena den esan beharra dago tudela bigarren fundazio horrek etzuela arrakastandurik izan zeren eta ba bueno, kanpaina bukatu ondoren, e, ba urtsua eta bere soldaduak erretiratu zirenen berriro Bogotara bueltan, ba Muza Indiarrek e, guztiz suntzitu eta hiriaren arrastorik etzela inon gelditu. Beraz, bietatik bakarra gelditzen dena Pamplona. Pamplona, Pamplona, bai. Gaur egun e, hartzapezpiku baten egoitza ere badena, ba, hemengo pamplona bezala xe. Bueno, ba. ala da bai. <laughs> bueno, eta gero, mm, bueno, Peruko errege ordea zen Andres Hurtado de Mendozaren baimena eskuratu zuen, ez? El Dorado. eh, ba, iri mitiko horren bila, espedizio bat antolatzeko. Bai, hori izango litzateke urtsuak Ameriketan izan zuen eh, bigarren etapa. Eh, Granada berriko erresumatik Peruko erresumara pasa zen, bertako gobernadorea eh, esan duzun bezala Andres Hurtado de Mendoza zen, nahiko famatua. Mm Peruko erresuma hori ba, berriki sortua zen, Inken imperioa deus estatu ondoren, eh? Pizarrok, e, Pizarroren garaipenen ondoren. Bai, Orduan, Eldorado pixkat ezagunagoa egingo zaigu, denai, bai, pelikulak eta bai. <laughs> <laughs> Bai, bai, bai. E, izan ere Peru zen garaian e, Ameriketako gizarte ba, akartzen mhm. zituen mm -hmm. eskualdea, e, eskualdea aberen, aberatxenetarikoa, eta Espainiar e, boterea egonkortu zenean ere, e, ba, Espainiaren zatere garrantzia handienetariko kolonia. Hain zuzen mhm. ere, Perun kokatuta zegoen adibidez Potosi, e, bai. zera, e, meategi famatua, ez da, zilar meategi famatua, Europan, ba, Carlos Bosgarrena emperadoreak eta Espainiako erregeak, e, zauzkan gerra guztiak finantzatzeko, ba, iturburu, diru iturburu e, garrantzitsua izan zena. Mm -hmm. bertara ailegatu zen, e, mila, mila berrogeita marrekoa markadan Pedro Urtsua, Eta Andres Hurtado de Mendozari baimen askatu zion, ba, esplorazio espedizio bat antolatzeko. Peru ko geografia kondutan hartu behar dugu horretarako, izan ere, ba, Peru, ba, inken garaian eta baita Espainiako erresumaren garaian ere, batez ere handeetan eta handetatikan kostara joan lautadan e, eh, egon kortuta zegoen, Andetatik ekialdera berriz, Amazoniako oiana zegoen, bertan indiarrak ziren e, e, e, biztanle nagusiak, mhm. eta haiekonkistatzea asko zaila egin zitzaien Espainiar konkistatzaile izan ere, e, eh, bat ira, eh, bai ekosistema atletik, bai klima atletik, bai e, indioen densitate atletikanen ere askoz komplejo gai izan zen, ez zegoen gizarte antolaturik, ez zegoen estaturik, eta beraz ez zegoen egiturarik mm, Espainiar administrazioa gainean ez hartzeko. Mm Orduan tira, e, urtsuaren helburua hori izango da neurri batean. Bazegoen lehendik egindako espedizio bat, Francisco Orellana esploratzaileak e-, egina, izen hau ere agian ezaguna bai. egin zulei, Francisco Orellana izan zen handeak zerkatu zituen lehen Espainiarra. Bai? Eta Amazoniako oianean e, sartu zen lehen Europarra. Amazona, Amazonia berak eman izen hori, izan ere ba, tribu indiar baten aurka borrokatu ondoren konturatu zen emakumeek agintzen zutela, eta ba, Amazona, Amazonak. Amazona grekoen e, omenez eman izen hori, mhm. eta Marañon ibaia, e, Amazonas ibaiaren e, ibaia darra dena, ba, e, ark esploratu zuen, ezta? Eta Francisco Orellanak idatzi utzi zuen, e, eskualde horretako omagua indiaren artean, bazela leyenda bat, esaten zuena, ba, oianean izkutatuta, ba, zegoela hiri miragarri baten e, arrastoak, Eldorado, edo urrezko hiria dituko litzatekena, bai. E, non, ba, izugarrizko aberastasun e, sinestezinak e, egongo liratekena, ez da? Horrek noski, e, Espainiatik iritsitako <laughs> esploratzaile, aventurazale guztien, e, ba, begiak eta belarriak ireki zituen guztiz, ezta? Eta Pedro Urtsuarenak badiru diere, ba, bai. ireki zituen. <laughs> Pedro Urtsuak lortu zuen baimena, esan bezala, espedizio antolatzeko, tolatzeko, mila bostunda iruro geian, eta, tira, e, espedizio mardula izan zela, esan behar dugu, irureun Espainiarrek hartu zuten parte, zenbait eh, esklabu beltz ere eraman zituzten eta mm -hmm. 500 zerbitzari indiar. Horretarako e, Trujillotik abiatuta, ba bi bergantin eraman zituzten Maraino ni Bairaino, bertatik eh, abiatuta ba, Amazoniako janean barneratzeko eta ba esploratzeko. E, omagoa indiarren lurraldea zen, esan dugun bezala, eta Francisco Orellanak emandako jarraibide iseika, ba, kostalde Atlantiarrera iristea zen haien helburua, bidean altzela Eldorado e, topatuta, bai. hori da. Noski, helburua etzen bakarrik urrezko iria topatzea, helburua bazen ere Peruko erresumaren eta Granada berriaren Karibeko irlen artean mm, Ba, merkataritza bide berriak zabaltzea eta kontinente osoan olabaitere artikulatzea. Beraz, mm hor proiektu imperialaren testu inguruan ulertu behar dugu, ezta? E, Pedro Urtsuak bere maitale inesatientzarekin e, gidatu zuen espedizioa. Eta hemen jokoan sartzen da beste pertsonaia euskaldun bat, e, Lope Agirre, nola baitere bilakatuko dena Pedro Urtsuaren nemesia. Mm -hmm. Eta boinat Bai, gipuzkoarra. Ikusten den bezala, gipuzkoarren eta nafarren arteko gatazkak ez datuz perretxikoen e, arira soilik, baizik eta historio badirudi sakonago eta luzeago ere. Bai, bai. <laughs> E, bai, ba, Lope, Lope bizitza Pedro Urtsuarena baino zailagoa da dokumentatzen. Ez dakigu oso ondo zein zen bere jatorria, badakigu oinatin sortua zela, baina ez dakigu ze, ze familia girotik heldu zen. Badakiguna da, ba tira, ba mila bostuen da hogeitik gutxienez, Ameriketan zegoela, ez da? Eta, bueno, ba zenbait episodio militarretan parte hartu zuen, batez ere Peruko konkistari lortuta, Pizarrotarrekin, e, Trujillon, Potosiko meategietan, eta abartzen baite eh, istilu ere izan zituen, zenbait liskar, ba, bueno, indiarrak tratatzeko zeukan modu bortitzari, bortitzaren ondorioz. Eta tira, ba, badirudi... E, eh, diteke mertzenario baten antzekoa zela. Bai, mertzenario bat zen, guztiz. Bai, bai, bai. Mm, badakiguna da, Pedro Urtsu ez bezala, hau noblea, honek ez zitula konexioak ba, lurraldeko gobernarien artean, eta hau ba, bere, bere ezpataren menpezegola guztiz. Bai, bai eta tira honek parte hartu zuen e, espedizio horretan, eta ba, mm, rol benetan garrantzitsua jokatuko duzta, mm ikusiko dugu hori. E, tira, espedizioa abiatu zen, esan bezala, eta ba, bueno, trujillotik abiatuta, handeak zarkatu zituzten, iritsi ziren Amazoniara, eta hasi ziren Eldorado famatoren bila. Mm, urte erdi eman zuten Eldoradoren bila, urte erdi Amazonaseko iantropikaletan galduta, jateko eskasekin, bertako indigenek erasotuta alde guztietatik, e, Francisco Orellanaren pistak guztiz galduta, eta batira, mm, punturen batean, ba, ere <laughs> galtzeko puntuan egongo ziren, ezta? Bertako klima, bertako eltsoak, bertako bai, bai. E, balintzak e, kontutan hartuta. Eta gauzako horrela, ba, matxina da piztu zen, noski. Mm, pentsatu behar dugu, espedizioan irureun espainiar balin bat ...etzira ez izango jatorrenak aitzitik e, espainiar monarkiaren deialdi konkistatzaile horri erantzun zioten abentura etxe bakoitzeko ba, desere datuak, eh, beste aukerarik ez izango ziren bertan aterrizatu zutenak. Abentura zaleak eh, askotan aipatzen dugu, baina bueno, abentura askotan gaizkiak ziren orduan. Bai, bai, e, metropolian beste aukerarik ez eta ba, fortuna bila zifaztenak ba, eh, azken Amerika aukera baten bila. Hori da, hori da. Giro hau eh, oso ondo islatzen du, duela gutxi eh, film bat eh, estreinatu da, eh, Arturo Perez Reberteren gidoiarekin oro izena duena, uh eta hain zuzen ere, eh, espedizionetan oinarrituta dagoen historio bada. Bertan ere bazandarra da gidaria, bertan ere matxina da alpizten da, eta oso ondo erakusten du, ba, ze, ze kastatako jendeak parte hartzen zuen mota honetako espedizioetan. Eta, bueno, beraien egoera ere islatuko du. Bai, bai, bai, bai, guztiz. E, kontua da, ba, bueno, mila boste eta bateko asieran e, matxina da pizuzela, eta Lope Agirrek gidatuta, ba, Pedro Urtsua akabatu egin zutela. Beraz, bueno, ba, oinatiar batek, e, bastandar bat, e, akabatzen du. Bai, leporatzen zioten etzela gai ba, espedizioari akabera ona emateko, galduta galbidera eramaten ari, ziz, ari zela e, ba, bertan parte hartzen ziren ari zirenak, eta batira, ba, ba etzela, etzela pertsonarik egokiena, beraz, e, akabatu zuten, Amazoniako janeko bazter batean abandonatuta utzi zuten, eta Lope Agirrek hartu zuen e, agintea. Uhum. Eta orduan, e, Lope Agirrek gidatuta, iristen aldira Eldoradora. Eldoradora ez iritsi ziren Atlantikora. Mhm. <laughs> e, eh, Maraino ibai osoa zeharkatu zuten, bertatik Amazona sibaira pasa ziren, eta ez dago oso argi nola, ba azkenean eh, Karibeko itsasoan bukatu zuten. E, batzuk diote Amazonia, Amazonasen estuarioan, beste batzuk Orinokoren estuarioan. Kontu da 1261 bateko hasieran Margarita uartean e, zeudela. Margarita Bartea, Venezuela iparaldeko kostaldean dago, mm -hmm. gaur mhm. egun oso turistikoa den lurra, lurralde bada. E, garaian bazeukan gobernu Espainiar txiki bat, kolonia, kolonizatuta zegoen jada, e, baina Lope Agirreri aixa suertatu zitzaion ba, bertako gobernariak engainatzea, guztiak akabatzea eta irlaren kontrola hartzea. Bai. Margarita Irlatik, e, Lope Agirrek e, egin zuen Batira, Simon Bolivarrek be, irureun urte beranduago Ameriketako lehenengo independentzia aldarrikapen gisa kalifikatuko zuena. Mm Eskutitz bat idatzi zion eh, Felipe Bigarna Espainiako erregeari. Direnak eta ez direnak esan ez. Ba, txakur mm, itzetik, txakur irainetik hasita eta hortik goiti denetik deitu zion. <laughs> eta, bueno, no, le, zilegitasun oro ukatu zion eh, ba, Ameriketako gizarte gainean eh, inolako aginterik, inolako autoritaterik eukitzeko e, e, Peruko eta Txileko gobernariari ere idatzi zien, esan ez ba ez zuen ez erregeren eh, autoritaterik onartzen, beraien autoritaterik ere etzuela zuela onartzen, eta ba, bueno, mm, imperio osoari gerra deklaratu zion azken batean, ez da? Berak bere burua gobernari datu zuen, e, Marañones e, espedizio talde horren buru, eta estatu berri bat sortzeko asmoa berretsi zuen, ezta? Gainera, polita da, ze Felipe Bigarrenari bidalitako eskutitzak sinatzen zituen traidore gisa. Ah, sinatuta, da, jo, Lope de Aguirre, traidor. Ah, bueno, bueno, behintzat hartzen zuen. <laughs> bai, bai, gauzak argi izaten zituen, eh? <laughs> Bai, bai. oso argi. <laughs> E, tira, Margarita egon kontinentera kontinentera pasaziren, Panamara, Panaman zenbait e, ba, eskara izan zituzten, ba, bertako Granada berriko erresumako armadarekin. Eta nolabait ere gerra gerrilla bat abiatu zuten, ba Marañones talde honek Lopeagi reburu zutela, eh ba Espainia agintarien aurka. Eta tira, ba hor badirudi Lopek ba burua guztiz galdu zuela azken batean eta tira ba bere bere menpekoak akabatzen hasi zen, e, gobernu gero eta despotikoagoa ezartzen, bere alaba propio ere akabatu zuen Elbira. E, ba, argudiatuz, ba, hainbeste maite dudan norbaitek ez lukeela pertsona miserabelekin oeratu behar Mhm. Eta, bueno, badirudi pixkanaka joan zela kontrola galtzen, ezta? Hainbesteraino, ez zen ba bere espedizioko bikidek azkenan tiro egin zieten. Bueno, ba, guztiz kontrola galdu zuen bere buruarena eta gero gainera bai, ba, bueno, bai. bere, bere ere bai. Bai, espedizio osoak bezala bere eriotzak izan zuen puntu trajikomiko bat. Izan ere lehen nabiziko marainoiak tiroa jozionean, ba, aldamenetik pasazitzaion, ia etzion eh, minik egin eta ba, tipoa trufatzen hasi zitzaion. Ah. Eta orduan ba bigarren kide batek eh, jo tiroa ta sekoak atuzun bertan. <laughs> bueno, lehen gaukeran ez, baina bigarrenean bai asmo zuten. Eta hortxo bukatu zen, ba, mila boste bateko, lehen e, independentzia larrikapena Ameriketan, ba, bueno, gainerakoak iritsi baino irure hon urte lehenago. Hori zen, un gero Simon Bolivarrek, bueno, jarri pena mantziola. Bai, bai, Simon Bolivarrek bazen proiektu nazional bat, e, bai. zuena. Agirrek etzuena. azken buruan bazen e, eh, aventurero bat, aventurero kuadreia baten e, buru zena, eta bere helburu bakarra zen urrea. E, badana da, nola baitere, manifesto anarkista edo antiboterearen bai. manifesto bat, ezta? Eta horreko sondo erakusten du, ba, bueno, zen motatako giroa egon zen lehenengo amarka da horietan Espainia bere boterea Ameriketan egon kortzen hasi zenean, ezta? Ikusten duguna alde batetik badagola saiakera bat e, Espainiako monarkiaren aldetik, Ba, Granada berria, Peru, Chile gobernarien bidez e, estatu moderno gisa administratiboki, politikoki, ekonomikoki e, artikulatzeko. Baina gero, ba, bueno, e, proiektu horretan parte hartu zuten pertsonak kasu askotan, ba, ziren esan dugun bezala, ba, ba, sorterrean beste aukerarik ez zaukaten pertsonak eta kasu askotan desesperatuak, kasu askotan ba, helburu bakarra aberastea zuten pertsonak, ez sinisten ez zutenak, eta ba bueno, horrelako matxina da, horrelako gatazkak, horrelako istiluak oso oso ugariak izan ziren bai indigenekiko, bai administrazio kolonialarekiko eta baita bando desberdinen artean ere. Bai, hori esan behar naizun, gaurko pasartean argi utzi dugula gutxo gara bera, ba, aventura zale Espaniar horiek mundu berriaren bila juten zirenean, nolakoak ziren benetan ez, eta nola kontatu diguten historia, eta bueno, benetan askoak nolakoak ziren, nola jokatzen zuten. Bai, sarraski bat izan zen azken buruan. Bai, bai, guztiz. <laughs> Horregatik gaur ikusi gu. Gainera, beraien artean ere, sarraskiak ere egiten zituztela, baina, bueno, eh, aipatu ditugu, guk abentureroak edo abentura zailak aipatzen ditugula, baina, bueno, orain aipatu dezuzuk, gaizkileak, eta, bueno, azkenean, azken aukera baten bila zijoaztenak, eta, bueno, eldorado pelikulan ere ikusten da bai, hori, bai, bai. azkenean, eh, bueno, zeintzuk ziren, bueno, ba, ameriketara joaten, joaten zirenak, eta bueno, baita ere ikusi dugu, ba, bueno, nolakoak izan ziren lehen okupazio horiek. Bai, nik e, aukera maten olima diazu azken apunte bat egiteko, Xavier, e, bai nahiko nuke e, eh, nola baita ere azpimarra jarri, ba, tira, ba, askotan e, Espainiaren proiektu konkistatzaile hori pentsatzen dugunean, e, ez dugula pentsatzen Euskaldunek ze paper jokatu zuten bertan ere. Ez Hori esan ezun justu Eta hemen bai ikusi dugu. E, Granada berriko gobernadorea, Miguel Diez Armendaritz, Nafarra. Bai. Nafarroa, gaztelaren menpe gelditu eta amar urte eskasera. Bai, bai, bai, bai. E, espedizionetako buruak, bai lehenengoa, Pedro Urtsua, bai bigarna, Lope Agirre, biak Euskaldunak. Oso testu inguru desberdinetatik zatu zen, seguraski Pedro Urtsua, e, testu inguru noble batetik, Lope Agirre, ez baina biak urre bila, biak e, ba, nola baitere mm, abentura pertsonalen bila, eta e, bertako gizarten guztiz e, ikuspuntu desumanizatu batetik abiatuta eta tira, ba hori ere kontatu behar da gure historia ere badelako ez da. Hala da, hemen, e, onerako eta txerrerako gaude, agote ninguruan ere, aipatu genituen, aipatu genituenak, nolakoak izan izan ziren gure gure aurrekariak ez, tira, bueno, ba, honetan ere, parte hartu genuen, nola ez, bueno, Espainiako armadak ere, ba, gure lurra konkistatu zituelako, eta, bueno, ba, ba, behartuta ere, jun beharko izan zirelako. Bai, eta eta porondate zera bai, eh? Pentsa dezagun Gipuzkoarrak, Baztandarrak, e, Bizkaitarrak nobleak zirela e, kaparetasun unibertsalari esker eta horrek bai, aukera ematen ziela. Bi bi ikusi dugu, bueno, ba kasuan, hasira batetik, bai, e, bueno, Espainia, Espainiako Espainiarekin eta bai Frantziaren er, er, erresumarekin er, kontaktua ez dituztela, ondo mugitzen zituztela Eta, bueno, gaur ikusi dugu, Pedro Urtsua bai. er, erre, er, Ameriketan ere ondo mugitzen zela. Hori da, hori da. Eta izaera noble horrek ere aukera ematen zien, ba, e, kolonizazio horretan, espedizioietan, e, buru izateko. Bai. Hain zuzen ere, e, lidergo paper bat eukitzeko. Gero, bueno, matxinatu egin e, bueno, ba, espedizioa, baina tira. E, ondo mugitzen zitu, harremanak ondo mugitzen zituzten, e, ba, bueno, e, familia zen urtsuatarra. Bai, eta hortxe dago lekuko Pamplona iria, Kolombian. Bueno, <laughs> hori ere ikasi dugu, eh? Pamplona iria, tutera ere egon zela, bueno, eta Pamplona aipatu dugu, eh? San Ferminak bakarrak, baina Pamplona ez da bakarra. Oh, badago, yeah. Kolombian ere badago Pamplona, bueno, ba, e, asko ikasi ditugu gaurkoan, gaurkoan ere, batzuk komikoagoak, beste batzuk, bueno, ba, interesgarriagoak, Eskerrik asko, Josu. Beste aste azken bat gurean izatagatik, antxeta irratian izatagatik. Eta tira, bueno, e, datorren aste gure lurraldaren barrenaren zazpigarren pasartea entzuteko, bai, irrikaz gaude. Bai, eskerrik asko zuei, eta datorren aste arte. Onda izan. Bai, berdin. Eta besterik gabe, ordua, bueno, joan zaigu, ordu elkarrekin pasatu dugun ordua zoragarria izan da. Besterik gabe entzule, aste buru ona izan dezazula eta datorren astean ikusiko dugu elkar. Zain du zaitezte eta ondo izan.